ndabona mukijemwe bwe mwese mwahisemo radio isanganiro mu buhinga bw'ivyuma ari François Kimana amakuru yo kuri uno mutagagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abitura ikigo trako kurondera impapuro bita control technique mu rurimi rw'igifaransa barashima muri rusangi uko bariko barakigubu ariko abava mu zindi ntara ngo baracafise ibibazo muravyumva muri ano makuru imyiteguro mashure higeze kure kubitegura ikibazo ca leta buca gitangura kirangiza amashure yisumbuye aho bagenzi bacu baciye ku mashuri ari mu gisagara ca Bujumbura abayobozi bamenyesha ko biteze umwimbo ushimishije kuko ko abanyeshuri bakoze imyimenyerezo ikwiye ku mugwa mukuru wa politiki gitega naho abubatse amazu ku ibarabara batubahirije amategeko bariko baribomorera ngo bashimye kubyikorera kugira ibikoresho bazobikoresha handi hagati aho bagasaba kugabanirizwa ikora ry'agataka kuko ngo ibibanza byabo byo kubakamwo byagabanutse mu kanya nido nido ry'ano makuru ni zimwe mu ngorane ziri mu gisata cyo kwiyunguruza rusange mu gisagara cya bujumbura byashikirijwe n'umushakashatsi mu by'ubuhinga ngurukana bumenyi byo bita informatike mu gifaransa mu nama igira kabiri ku bushakashatsi mu biharuro mfatirwa ko hamwe n'ubuhinga ngurukana bumenyi Dr Rodas Manirabona avuga ko zimwe mu nyishu kuri izo ngorane ari ugukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi mu kuriha amafaranga yo kwiyunguruza n'inkuru tubaza Vestine Butoyi Muri iyo nama igira kabiri ku bashakashatsi mu bijyanye n'ibiharuro mfatira ko hamwe n'ubuhinga ngurukana bumenyi buhanitse, umushakashatsi mu bijyanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi akaba n'umwigisha wa kaminuza yashize ahabona ubushakashatsi yakoze mu gisata cyo kwiyunguruza rusange mu gisagara cya Bujumbura. Yasanze muri icyo gisagara hari imodoka zunguruza abantu n'ibintu zirenga gato amajana na mirongo itanu. ku y'ibituri harugwa muri cumi n'indwi abantu biyunguruza ku munsi nabo baharugwa mu bihumbi ijana ku munsi zo modoka zose zigakoresha igitoro kirenga maritiro ibihumbi cumi na bitatu n'amajana umunani zimwe mu ntambamyi umushakashatsi odasi irabona yasanze muri icyo gisata harimo ugusaza kwa zimwe mu modoka zunguruza abantu n'ibintu imirongo miremire y'abarindiriye ukwiyunguruza hamwe no guteba mu kayira murabona imirongo igenda ari myinshi urabona ingene umuntu ahantu hato usanga muri bisi hagiye umwanya munini cyane kubera kurindira abakiriya kugira izo ngorane zitorega umuti uwo mushakashatsi abona ko byoba byiza hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi mu kuriha amahera yo kwiyunguruza nka kujya bagura amayinite ya telefone kubera ko byonafasha mu guhangana n'ikiza cya covid cumi n'icyenda ikindi nacyo abunguruza abantu boreka kugwanira abakiriya ahubwo bagakorera hamwe icyo twabonye ni uko habuze gukorera hamwe kuko abantu biyunguruza mu gisagara usanga ari nka ba ntibahinduka cyane abantu bafise amabisi babiruka ko ugahita usanga no kunigana uwiyunguruza yiyunguruza nabi kandi bari gusangira abo bantu murabona yuko hariho na covid itubuza yuko tuguma dukorana ko kiza kwerekana yuko iyo tike ari tike atari kindi kandi twaragerageje no gukora ku buryo iryo tike atawo ushobora kuryigana umushakashatsi mu bijyanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi akaba n'umwigisha wa kaminuza Dr Odas Manirabona ashikiriza ko ibyo byotuma ibitoro bikoreshwa bigabanuka ku munsi imodoka nazo zikagabanurwa canke zikongerezwa bivanye n'amasaha n'abiyunguruza uko bangana urakoze vestine butoyi mu gisata c'amagara y'abantu naho abantu batanu kwijana bagendana umugera wa sida nibo basanze bafise umugera utera igitigu mu gihe batatu kwijana basanze bafise umugera w'igitigu C ibitigiri bitangwa n'ikigo gikurikirana abagendana umugera wa sida NSS inyuma y'isekeza ryakozwe ryo gupima indwara y'igitigu kubitura ico kigo mu mwaka uheze Jeanne Gapia arongoye ishirahamwe ya NSS avuga ko bagiye gushiraho umugambi wofasha abanywanyi cyo kimwe n'abandi barundi bagendana umugera wa sida bavugwe kugira izo ndwara zindi ntizigume zibabangamira akaba yabivuze ku wa gatandatu bashikiriza ibyaranguwe mu mwaka ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abantu bagendana umubwira wa sida ndabivuga nihera ko bagira n'izindi ngorane abantu bari bararambana umubwira wa sida usanga bagira n'izindi ndwara nyinshi ziterwa n'ibyo bita resefe segonderi usanga hariho imiti twafata ubwa mbere kera wasanga igutera diyabete nk'ubu jewe na diyabete si uko iriho mu muryango iwacu ariko yatewe n'imiti hariho n'abandi bafise ibintu by'amahepatite amahepatite b amahepatite c ibyo ni ibintu bijyana kenshi n'iyo ndwara mugari turufite n'ikindi kibazo gikomeye cyane ni ibintu by'amakanseri de l'uterus turafise uburyo bwo kubipima twarabitanguye aho tubitanguriye dusanga abakenyezi abatari bake barafise izo ngorane ariko nta buryo bwo kubavura buhari ngaha turi ko turabikora ko cyane mbere mboneyeho n'akaryo ko gushimira leta y'u Burundi kuko twarayiteye akamo iraca iragira na politiki y'ibintu vya hepatite irashiraho mbere n'abantu bitari les mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu kugira ngo dukomereze dushobore noneho no, kuvura abantu izo ndwara ni indwara zigoye zica kandi imiti yazo irazimvye cyane twebwe rero mu NSS uwo uri mu migambi dufise no kugerageza kuzana abantu bufasha igihugu gushobora kuvura ayo mahepatite biri mu migambi amahepatite ni ibintu dushaka gukorera ko rero amakanseri do nayo nyine ari mu bintu bikarira abakenyezi bagendana umugera wa sida isanganiro inama isumba ku zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'ibiri turabandanya n'ano makuru twabateguriye abubatse amazu ku metero ziri munsi ya zitandatu uvuye ku ibarabara rikuru mu gisagara cya gitega nka bose bariko baribomorera kugira ngo bubake bakurikije amategeko bavuga ko bariko bibomorera kugira ngo ibikoresho bakuyeho bazosubire kubikoresha handi ariko kandi basaba ko bogabanyirizwa ikora ry'agataka kuko uburinganire bw'ibibanza bari bafise bwose bwagabanutse ku rugero runini ukubaka mu bibanza bitemewe n'amategeko agenga inyubako rero ngo ni kosa ry'abarongozi nk'uko bishikirizwa n'uwigeze ko umushikiranganji w'inyubako umushikiranganji ajejwe inyubako gaspar koba akabona ko byari bikwiye ko abarongozi baba bakwiye kubuza mwene izo nyubako zigitangura isekeza ririko rirakogwa ryo kubomora mwene izo nyubako rero ngo ryari rikwiye gukurikizwa kumwe kuri bose tumukurikiye iyo abarongozi baretse ibintu uko batabitegekanije nk'uko bwo gutunganya ibisagara abantu bakiha uruhusha rwo kubaka ahantu hatari kuwe n'amategeko cyangwa yatanzwe na leta ubwa mbere ni kosa ku barongozi kubera kuko iyo abantu bubatse ahantu hatarekuwe n'amategeko cyangwa batabirekuwe n'amategeko baca babibuza ubwo nyene bukwi na bukwi turi cya mbere cya kabiri bavuga bati iyo ingingo zarenzwe mugabo ubutegetsi bubona mugabo hakaza ubutegetsi eh, bugira buti ni ugusubiza ibintu mu buryo ibyo bintu no kubishima ariko rero byoba bibi hamwe hoba umwana n'ikinono hakagira ababomoregwa n'abandi ntibabomoregwa ibyo bintu bibe kuri bose atamwana n'ikinono atawe basigaje haba ahantu habayabaye haba ahantu hubatswe igorofa kubera kuko hateza gutumberezwa n'amategeko naranumvise yuko umengo bari baragabishije abantu urazi yuko hariho abantu bamwe bamwe bakunda kwica amatwi bakaca bimenyera bakaca bagira batahane iwacu nta kundi icokorwa uko abo bantu bariko barabomoregwa nimba bari baragishijwe inama hanyuma bakica amatwi canke abarongozi bo nyene ntibababere hakiri kare nta kundi vyogenda tufatiye akarorero nka kujya kw'abarokora mu nzuzi baravuga ati ubutegetsi bunaka bwarampaye urusha wacu usanga ni musha zitangirwa ahantu hatandukanye mbega kuri ibi byo kubaka vyovyo ubundi uruhushya rwo kubaka wabwizwa gutangwa nande uruhushya rwo kubakwa eh, rutangwa n'ubushikiranganji bujejwe ibikorwa bya leta bakaca batanga n'impapuro zerekana ko baronse ubwo burenganzira hariho impapuro rero zatanzwe n'abantu batabirekuriwe ibyo tubivuga ko turabizi mugabo si ukuvuga ko byose byaba byera ngo de hari n'abatanga impusha ahantu badakwiye kuja eh, inyubako gaspar kubako yavuganye na mugenzi wacu miheye kanyange nayo nayo babwiye mu ntango z'ano makuru ko abarondera urupapuro rwerekana ko imodoka ikomeye bita kontwari technique mu rurimi rw'igifaransa bashima muri rusange uko biri ko biragenda bagereranije no mu minsi Heze ariko kandi hariho n'abavuga ko amazi igihe bataratunganirizwa bamwe mu baje bava hagati mu gihugu bo basaba ariko ko byakunda vuba ko bazironkera hafi mu ntumbero yo koroherezwa jewe banyakiriye neza ibyo nabonye nashyitse baca baranyereka ati tonda ha baranyakira ubu nje kuriha kuri banki amafaranga bansabye ziheze iriteko ry'umukuru w'igihugu ryo kuringaniza otarako neza kugira ngo ikorere abenegihugu neza ritaraza ah, umuntu yararondera kontorore tekinike eh, kugira ngo ayironke byaramutwara amezi nk'atatu cyangwa atandatu, byavana n'uko bari barabikora kubera ko byateba mbere kontorore tekinike igahererayo umuntu ntayironke mugabo ubu abasanzwe bafise agapapuro ndangamuduga controle technique iyo baje bagafise baje kurondera controle technique shasha bataha bayitahanye iyo bariko baratwakira neza abakozi eh, turabona ko baba bari ku kazi bariko barakora neza turasaba ko ibyo byogumaho kugira ngo abantu baze bararonka impapuro ziranga umuduga vuba binyarutse ngabo ku bantu tuva ruguru biratugora kubera ko dusanga kontorore tekinike iza kuturusha kubera ko hari igihe uca mu ibarabara kandi bisaba kuzana imoto bakadufata umva rero birasaba ko bakugurura amajanse bishoboka mu maprovensi yose ni ukuri bari ko batwakira neza ibintu biratonze ku murongo jewe mbere nanatangaye urabye ibyo nazanye mu kwa gatatu mu kwa kane je nabonye urutonde ruhari ruteye ubwoba ubu rutonde ruriho n'ukuri jewe numiwe ntawe nasabye ngo amfashe nabyikoreye buke buke nca mvayo sinabonye ko biteba ndiko ndabivuga basaza banje bumva wasangaga yo aho utaronse umukozi wo ngaha no ngo anakwaranje na gakare narinda no gutuma urumva umukozi wo ngaha ubu yicara mu biro nkamusangaho nkamusangaho kandi biranyaruka urabona ko naje ngaha hari eh, rero 14 z'ukwezi kwa gatanu eh, mugana ubu nayo ndaro naheruka ngaha bansaba bansaba fotokopi ya carte rose n'ubu niyo natanze ndarindiriye nta gishasha ndabona ku ruhande rw'iwanjye amajwi yegeranijwe na mugenzi wacu onera muco makuru y'indero naho abanyeshuri biga mu myaka ya nyuma amashuri nshingiro ari mu gisagara cya bujumbura bavuga ko biteguriye neza ikibazo cya leta kizotangura gukorwa kuri wa kabiri bemeza ko imyiteguro bakoze ikwiye bakabona ko atantambamye barabona uretse intonde zitaramanikwa aho bazokorera bamwe mu bayobozi b'amashuri bavuganye na bagenzi bacu bavuga ko bizeye umwimbu mwiza bishimishije kuko babwirije abigisha gusubiramo ivyigwa gusubiriramwo na ivyigwa abanyeshuri babo n'inkuru tubaza Omer Nduwayo ku ishuri ryitiriwe ikiyaga tanganyika lise de tanganyika hazokorera abanyeshuri amajana ane na mirongo inani n'umunani bo kuri lise de tanganyika ya mbere n'iya kabiri nayo kuri lise sikepesi mu nyakabiga hazokoranira abanyeshuri bagera ku majana atanu na mirongo itatu bavuye ku mashuri ane lise yo mu nyakabiga lise notre dame clarite de vugizo antike hamwe na oro de l'avenir kuri lise tanganyika abanyeshuri baguma basubiramo ivyigwa mu migwi cyangwa umwe ku giti ciwe mu kurindira ko intonde z'abanyeshuri bazohakorera ikibazo zimanikwa kuri seske pesi naho intonde zamanitswe kuva igihe cy'isaha zitatu zo mu gitondo abanyeshuri bariko baraba ko amazina yabo yasohotse abo twaganiriye kuri ayo mashuri yose bavuga ko biteguriye neza icyo kibazo turiteguye abigisha baradufashije cyane mu ishuri baradufasha baradusigurira neza ndetse muri iyi minsi twari ko turitegura exeta bariko baradufasha cyane badusubirishamo ibyo twize ejo vrema turibaza ko atakibazo byose bizogenda neza nditeguye vrema nimwiteguro twari tubirimo cyane twari tumaze indwi yose twitegura nk'abanyeshuri abigisha nabo nyine bakaza baraza badufasha uko iminsi yagenda niko ibintu dutera tubibona bimeze neza kandi turiteguye cyane ndizera yuko n'ibintu bizogenda neza ku munsi wejo aho tuzotangura ikibazo abanyeshuri bararose umwanya wo kwitegura neza bararose umwanya bwa mbere wo gusubiramo ibyigwa baragiye barabona mu mwaka wose bari kumwe n'abigisha babo hanyuma turabaha nabo nyene umwanya wo kwitegura bo nyine batari kumwe n'abigisha aribo bategura bonyine icyo kibazo cya leta gitegekanijwe gutangura gukora gukorwa ejo ku munsi wa kabiri buraca bugacana ayandi umuhagarikizi w'urukino rw'abagendana ubumuga bwo kutabona bita goalball mu rurimi rw'icyongereza yemererwa guhagarikira inkino inyuma yo kuronswa inyigisho zijyanye no guhagarikira urwo rukino Cassien Bizabigomba icegera c'umuyobozi w'ubuhinga mu ishyirahamwe ry'inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi amenyesha ko umuhagarikizi ahagarikiye nabi hanwa ahanwa hisunzwe amategeko agenga urukino rwa goalball tubyumviriza muri no bucana yandi y'inkino ya Jean Marie Vianney Gendakumana umuhagarikizi w'urukino rukinwa n'abagendana ubumuga bwo kutabona bita goalball mu rurimi rw'icyongereza ategerezwa kuba afise impamyabushobozi mu bijyanye no guhagarikira inkino za goalball bisigurwa na kasiye biza bigomba ni cegera c'umuyobozi ajeje ubuhinga mu ishyirahamwe ry'inkino z'abagendana ubumuga mu burundi kugira ngo witwe umuhagarikizi ni ukuba ufise impamyabushobozi yerekana yuko wanonosoye ubuhinga bw'urwo rukino ni ukuvuga yuko wize amategeko ariko mu kubishyira mu mutwe no ukuvuga bimwe byo mu mpapuro no kuyakoresha kubyerekana ku kibuga mu kubikora bariko barakina ugahagarikira urumva ibyo byose uba wabikoze hanyuma ukaronka iyo mpamyabushobozi iyo mpamyabushobozi iyo utayifise ntiwemererwa guhagarikira inkino ikagereranywa nk'intahe kuko iyo umushinga ntahe ataratirwa atemererwa kwicarana n'abashinga ntahe kugira utangure guhagarikira inkino ni ukuba umaze kuronka ubwo burenganzira nta burenganzira uraronka bwo guhagarikira ntushobora guhagarikira guserukira urukino na rumwe akarorero notanga ni nk'uko iyo umurundi akwije ibisabwa n'amategeko ataratigwa ntashobora kwicarana n'abashinga ntaye mu ntaye ishashe naho andi ni nk'uko nyene ni ukuvuga yuko urwo rupapuro mpamyabushobozi ni nka kujya uba waronse intahe wowe uca witwa umushinga ntahe ukaba ugiye gutunganiriza imigwi ibiri iri kirahura kugira umuhagarikizi ashikire ku rugero rwo guhagarikira amahiganwa mpuzamakungu nuko afise urupapuro rwo guhagarikira inkino za goalball ku rwego mpuzamakungu kugira ngo umuntu ashikire urugero rwo guhagarikira inkino mu mahiganwa mpuzamakungu bigenda gute nuko uba wamaze kuronka urupapuro mpamyabushobozi mpuzamakungu ntushobora guhagarikira urukino mu mahiganwa mpuzamakungu atampamya bushobozi ku rwego mpuzamakungu ufise ntibikunda ni ukuvuga yuko utegerezwa kubanza kuronka impamya bushobozi ku rwego mpuzamakungu aho ni ushobora guhagarikira inkino eh, zo mu mahiganwa mpuzamakungu uwasanzwe ari cegera c'umuyobozi w'ubuhinga mu ishirahamwe ry'inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi amenyesha ko iyo umuhagarikizi yakoze amakosa barabanza bakamuhanura binaniranye akirukanwa burundu mu rwego rw'abahagarikizi nkuko no mu zindi zose bimeze abasanzwe bahagarikira inkino barafise uko bagenzurwa ni ukuvuga yuko iyo habaye ikosa iri canke irindi baraba iryo kosa uko riba ringana ubwa mbere hoho hariho kubanza guhanura uwo muntu bakamwereka yuko ategereza kugendera akarangamutima k'umwuga hanyuma bahejeje kumuhanura kumbure basubira kugenzura igira kabiri hanyuma ubundi barashobora kumuhagarika uhagarikira urukino urucanke urundi mbere bibaye ngombwa bivanye n'ikosha iryo ari buryo iyo ah, abonetse ko yakoze ikosa n'iryo bita guhemuka barashobora guca bamuhagarika burundu nubwo biruko kasiye biza bigomba ashikiriza ko abahagarikizi b'u Burundi bo mu rukino rwa goalball ko bagerageza kubahiriza amategeko agenga